Je dieren gebring om te eet, als ook dan koffers. Die wat bereid was, het dieren gebring om als brandoffers te verbrand. Daar is de 70 bulle, 100 ramen en 200 lammers als brandoffers vir die Heere verbrand. Die heilige geskenke was 600 beeste en 3000 stuks kleinvee. Die priesters was te min om al die brandoffers af te slagen. Die leviete het kom help tot al die werk gedoen was en totdat meer priesters hulle self vir die tempelwerk skoongemaak het. Daar was verschrikkelijk baie brandoffers, drankoffers en die vet van die offerdieren wat geëet zou word, wat alles verbrand moes word. Op die manier is die dienst aan die Heere by die tempel weer hervat. Iskia en al die mensen was blij oor alles wat God vir hulle gedoen het. Hy het gesorg dat alles bij die tempel vinnig weer herstel is.